Քարերն անհունի հայրենահայաց լուսամուտներն են։ Բարերի հոգուց ելնում է կարմիր տարերքը երկնի։ Հայոց տարերն են խրվում հողի մեջ, ինչպես սերմերը, եւ մանանա է թափում դաշտերին թևերից երկի։ Չի նստի երբեք կամքի սալերին երկունքի մոխիր, եւ չի պատանա երազի ճամփին մարախուղնահի, հայկյանների պես ճեղքում է հոգիս կեղևով ոխի, որ ծաղկի լույսը հավատի շուրթին ու շեղբին բահի։ Ծաղիկը որպես կարոտի խորան աղոթք է լսում։ Երկնի ծիծաղն է հոսում թևերից ծիծեռնակների, հունն է կարկաչում եւ վարարում են կրքերը հասուն։ Գորիզի խորքում խլրտում է տակ շունչը եթերի, հայրենիք իմ պերջ քո երթիկներից սերն է բարձրանում եւ վերադառնում որպես երկնիշող Հայաստան անուն։ Շարունակում եմ ես խոսել ինձ հետ մի բիբլիական ու հին կարոտով, խոսել բիբերի թաց անապատով, ուր ցավն է շարժում որպես աստղի հետք։ Ցավից մեջ դարձյալ սուլում է հողմը, ով է ստվերից խորքերում լռում, երբ անգոյության հեգնանքի վրա գեղեվաթափող տենչանք է հեռուն։ Իմ հիշողության զորեղ ճյուղերին մի աստվածային երազ է շողում, սերմն է խլրտում հավատի հողում, որ ճանապարհն է ոգուս թևերի։ Հայացքս նետված ձեռնոց չգիտեմ, հարություն առնող վարքյան է դեմքս, շնչահեղձ լինող մի բառ է վերքս, եւ պտտահողմ է հոգիս հարատև։ Ինքնավորոնման սահանքի վրա իմ թռիչքային ստվերն է սահում, երկերիս մութից աստղեր են հառնում, եւ գրչիս ծայրին միտքն է հողմահար, ձայնս պատրված գեղևն է լույսի, ձայնս մագաղատ սարկոֆագ հույսի։ Ինքնազննում անցնող եւ եկող ժամերի միջև երկրի եւ երկնքի միջև արարվում է դեմքս։ Երբեմն խոսքը ելնում է ոգուս, բարձունքներն ի վեր չհասնելով սակայն լրության ցանկապատին։ Ես ուտում եմ անհայտի եզրը որպես պաղպաղակ։ Երկիս ծնունդը սրբազան ուխտի մի ճանապարհ է, որի ընթացքը երբեք չի շեղում տպագրական մեքենան, ոգու մամլիչը անգամ։ Ոգու ցերեկը իմ ամեն բառը, ուր բարուրվել են տարապանքներից գիշերները։ Սպուն քաղաքը ներքաշում է մենությունը ծառի, եւ ծաղկում են հերվում թևերնի շողության։ Եվ իմ ափերից անապատների цаրանն է բխում։ Բարս աղբյուր է, ճանապարորդը ամեն վարքյանս։ Երազ կա բացում է աչքերն անապատի, եւ լրացում կա, ընդվզում է կարմիր։ Արյունս ոչ թե ապաստարան է, այլ սահմանը խղճիս։ Մոխիրով լվացված մի սալահատակ է դեմքս, որի վրա խաղում են մանկությունները։ դռները քամու եւ ազատության։ Գործրել եմ հասցեն անապատի քամու։ Նայում եմ քաղաքի փաթաթան մշուշին, տեսնում թե ինչպես է հանկարծակի ընկնում դատարկությունը վերին հարկերից։ Ձայնը շրջանցում է ետնաբակերը սովորույթների, որտեղ ապրողը իմ երկրորդ եսն է, գուցեև երրորդ կամ 1000 երրորդ։ Ով գիտե։ Եսի շերտերում երկինքներ կան բյուր, որոնք ամպրոպի կաթը ըմպում են ուսերից քիրսի։ Գետի ընթացքը ծանրաբեռնում է ուրկանով, քարով, ներյալ աշխարի ուրվապատկերով։ Սերն իմ երկիրն է, իսկ անապատի թևերը բախում են դռները քամու եւ ազատության։ Օրագրի էջերից Տարածությունն ինչ է առանց հիշողության։ Տարածությունն ինչ է առանց հիշողության։ Զսպանակ է ոչ թե ցածկահարթակ։ Եվ դարձյալ խորքերի խորքերում։ Եվ դարձյալ խորքերի խորքերում մեր շնչից արտնանում է մի սաղմ, որ հրում է հողածին ուժով կափարիչն անգամ երկնքի եւ Աստծո արցունքը որպես ակ փայլում է մեր խաչին խնդությամբ։ Զոհասեղան է ճակատն անհայտի։ Զոհասեղան է ճակատն անհայտի։ Համպի փետուրը ապսպրանքն Աստծո։ Ով է ճակատագրի սահմանագիծ նատում եւ փետուրով գրում падգամը կյանքի։ Գիտեմ երկինքը ծրարներից կյանքի։ Գիտեմ երկինքը ծրարներից կյանքի ջնջում է հաճախ հասցեները ցավի Մնում է մի հասցե միայն, դա իմ սիրտն է, որ ցակցկվում է գագաթներից բախտի։ Հրեղեն միցիլ ճանապարհնի վեր։ Հրեղեն միցիլ ճանապարհնի վեր, կափարիշն է հրում։ Կարծես օրն է հրում իմ ճակատից դեպի ասպարեզը այս նոր, մոլորակն է գլորում, մի աստխային ապշիր ճանապարհով։ եւ ճանապարհը ուտում է հայացքիս հացը, եւ ճանապարհը ուտում է հայացքիս հացը, որպես զոհասեղանից արձակվող միջիչ։ Եվ հորս ձայնը որպես ծաղկած ճյուղ, եւ հորս ձայնը որպես ծաղկած ճյուղ բուրում է քամու պարանոցնի վար, եւ թրջող երամի հետագծով կարմիր ծակում է լույսը։ ցավիս մեջ գիտեմ շարունակվում է։ Ցավիս մեջ գիտեմ շարունակվում է պատարակը ոգու։ Եվ ծիծեռնակների թրիշկի հետագիզն ինչպես մանանա մաղվում է հայացքիս դաշտերի վրա։ Աստվածային խոսքով ծաղկող իմ շուրթերին։ Աստվածային խոսքով ծաղկող իմ շուրթերին արշալույսը գլորվեց որպես նոր ավետիս։ բռնել եմ հայացքի թևը թրթռուն, բռնել եմ հայացքի թևը թրթռուն, որպես աղավնի, եւ թրցնում եմ տանիքներից անհայտի, խղճի լապտերը ընդերքը բարի, եւ ոդքերիս տակ լուսանում է ճանապարհը տարապանքի։ Սերը պատանդ է, իսկ ճանապարհը սապատ երազի։ Սերը պատանդ է, իսկ ճանապարհը սապատ երազի, որում աշխվում է ոչ թե ձայներից, այլ անապատի փոթորիկներից, թե ծառի ճյուղը ակունքն է լույսի, իսկ մահը ստվեր, իմ լրությունը ուրկան է, որում թպրտում է դեռ երկրիս ապագան։ Խենթության առանցք ճանապարհի հողմ, խենթության առանցք ճանապարհի հողմ հայելուվի հլցվում է տարբեր տեսարաններով, տենդը շուշ բոլոր, եւ ճանապարհը զբուրում է ելքի ձնծաղիկներով։ Լուսավորվում է խորքից ամեն բար, լուսավորվում է խորքից ամեն բար, որը ընկերքն է նորածին երկրի, եւ իմ ուսերին հենվում քնքշաբար ու կայանում է անհայտությունը մի որմնանկար։ Ցավի բներ չեն այս տանիքները, այլ աստվածային վիրակապեր են։ Սուրում են ողի խոլս տվերները եւ որպես կարմիր մրմուրի հետքեր ընկնում են հողին նրանց պայտերը։ Իս ժամանակը արյուն է կարմիր, ծառերից ընկնող ճիչ է տերևը, եւ լեռությունն է ворնում մեղքերի, խաչքարի հույսերն ընկնող արցունքն են, խղճի գիշերն են անապատների։ Տիեզերքի զարկերակի մեջ տրոփող ցավ է կռիվն այս անverջ, ջարդերն այս մաղձեն ուրվականի երթ, պատմության վրան ներխուժող չվերթ, կռիվն այս տենդ է հավատա ավեր։ Ցավի բներ չեն այս տանիքները, այլ աստվածային վիրակապեր են, սուրում են ողի խոլստվերները եւ որպես կարմիր մրմուրի հետքեր ընկնում են հողին նրանց պայտերը։